Apaizi Era Bueno, bi urte pasadira, eh, gaintzuruzketako eh, apaizi hartzako proiektua martxan jarri zenetik. Eh, diputazioaren jabetzako apaizi hartzako baserri erdia eta lurrak okupatuz, eta hauen erabilpena berpiztuz, autogestioaren bidetik, hiru oinarrizko helburu ardaz hartuta. Bertan, eraiki nahi duten plataforma intermodalari aurre eginez, gantxurizketako nekazalurrak erabili eta bertatik elikadura subirautasuna bermatzea. Oarzo alde mailan, nekazaritza ekologikoan oinarritutako konsumo sare bat sortzea. Nondagoeneko, irurogeita magoz familie jaten duten bertatik gaur egun. Eta azkeni, ba, etxe bizitza bezala, erabilpenik ez zuen baserri erdiari bizitza eman, eta gaur egungo etxe bizitza arazo larriari irten bidea, bilatu nahi dion jendeak aukera bat izatea, lurra eta baserria ustartuz. Orain dela zazpila bete ordea, mehatxu eta jasarpen etengabea pairatzen hasi ginen. Proiektu herriko jonen kontrako estrategia perbertzu eta zapaltzailea martxan jarri dutelari interes espekulatiboen mezenetan. Ondorioz, azken hilabete hauetan, eraso eta indarkeria eskalada nabarmena pairatu dugu proiektuko kide zein lagun edo ezagunek. Mehatxuen adierazpenetik, mehatxuen gauzatzera. Eta jaranik, gertaera horiengatik gutxienez lau salaketa erregistratu ditugu. E, bueno, e, gertaera hoben ondorioz, ba, bueno, e, salaketa publikoa e, egitea erabaki dugu, eta ba bueno, ba soldeko hainbat talderen e, babesa jaso dugu. E, hemen hemen dauden taldeak, gorrezkatuta dauden taldeak eta bueno, ba beraiek hartuko dute hitza. E, ba, orkako taldeak emango dira zira. Bueno, ba, e, abiadura hondiko trenaren aurkako taldeen izenean, hau da, ba, oharzo aldea, bidazoan eta donostian, ez, abiadura hondiko trenaren aurkako taldeen izenean, apaizi hartzako baserriko lurrak balantzen dituen taldeari elkartasuna dirazi nahi dugu, eta azken hilabeteotan jasaten ari diren erasoak ba, gelditzeko exigitu edo. E, aipatu den bezala, apaizi hartzako lurrak e, lantzen hasi ziren eta helburuetako bat beti izan da ba, gaintxibizketako ba, baserri lurrak proiektuko, proiektu txikitzaileen aurrean defendatzea. Izan ere, gentsurizketan garraioaren zerbitzurako poligonoen edapen bortitza planifikatu zuen aurreko diputazioak, jezibelgo superportuarekin batera. Eta jaurlaritzak gaur egun abiadura hondiko trenaren egitasmoari loturiko plataforma logistikoa ere asmoa du bertan. E, hau, ba, astigarraga oiartzun lezo derizon zatian barnean kokatzen da, plataforma egitasmo hau. Eta hori gutxi baliz, gentsurizketan azkeun urteotan osotara berreun hektareako parke logistiko industrial baten ezarpena aurrikusri zuten esate baterako donostialdea e, bidasoa behera zatikako lurralde planak PTP ez delakoak edota donostia baiun euriaren, euriaren azpegituren arloko egitasmoek. Hori hor, horrek aurrera ingo balu, ba, eta nekazaritzako ingurune baliotzu horren zuntxipena eta hogeiren bat bazereren zuntxiketa e, ekarriko zuen. Orduan guzti horren aurrean ba, zenbait jende beti mugitu izan da eta besteak beste ba, ekimen hau izan da hemen atera dena ba, lurrak landu ez bertako nekazaritza izaera eta jarduera ez defendatzeko gure ustez eredu barria da ekintza hori eta ba, beraz e, ba, bat egiten dugula ez ekimen kolektibo honi babesa eman eta, eta erasoak bati bat ez azken hilabetetako eraso guzti hauek ba, gelitza eskatu. Un poco digo que, bueno, en nombre de los grupos contra el tren alta velocidad eh, de Oaxo de la zona del Vidasoa y de Donostia manifestamos nuestro apoyo pues, al proyecto colectivo de Apaicierta y exigimos que cesen las agresiones que están sufriendo en los últimos meses. Como se ha dicho, el proyecto colectivo de Apaicierta surgió, entre otros objetivos, pues, para defender el carácter agrario de la zona de Ganchurisqueta frente a destructivos proyectos que se promovían desde las instituciones. Entre otras, pues la Diputación anterior tenía previsto un feroz desarrollo de polígonos de transporte en relacionado con el proyecto del puerto exterior o superpuerto de Jaizkibel, a la vez que, por ejemplo, el gobierno vasco actualmente eh, promueve pues, la implantación eh, de un, polígono logístico intermodal vinculado al tren de alta velocidad este proyecto está incluido en el tramo eh, de Astigarraga y Lezo, que todavía no está aprobado, pero quieren implantar ahí también una, plataforma logística. ¿no? O también recordar, por ejemplo, que el plan territorial parcial de Donostialdea Bajo Vidasoa o los planes de infraestructuras de la Eurociudad Donosti Bayona promovían en esa zona de Genchurizqueta la extensión, una extensión, una ocupación de 200 hectáreas eh, para polígonos, etcétera, que suponían la destrucción completa de esta zona y la destrucción de unos 20, de una 20-na de caseríos. Por ello, pues bueno, frente a esta iniciativa de defender la zona cultivando las tierras y tal, que nos parece ejemplar en un sentido, pues manifestamos nuestro apoyo y pedimos que, que en esas agresiones. Bueno, Caixo, ni eh, eh, eh, gota, ez, eh, lan munduan sindikatuak, hemen bago jende batzuk eh, sindikatu desberdinak, eh, Yo en principio lo voy a centrar más eh, en lo que vemos del proyecto ante la situación social que hay. Eh, altísima tasa de desempleo, en este proyecto se generan puestos de trabajo sin prácticamente inversión. Luego, eh, para algunos componentes también del proyecto, también entran solucionando el problema de la vivienda con lo cual, otra de las de los digamos eh, eh, lucha social que está más presente que es eh, los desahucios y, la, y la vivienda entonces en principio entendemos que es un proyecto muy interesante que coge, coge cosas muy claras de lo que estamos viviendo y aporta un grano de, esperanza y de solución. Es decir, de esta forma también se pueden hacer las cosas. Cuando hablamos de, que otro modelo social es posible y es necesario, bueno, creemos eh, desde Arso Taldea y creemos que este es un ejemplo claro de que sí, de que otra forma es posible y no solo posible, sino necesaria. Bueno, e, eh, baserri zareatik eh, apaiziartzako egitazmu defendau nahi deu. E, batik bat, ba, esateko bertan hiru kontzumo talde funtzionatze bela, e, misintxola, larraka eta simaurrekin e, oinarte behasekin deben lana oso garrantzitsu izen dela, ba, bati bat e, nekazal produktu komerzializatzeko modu alternatibo honen bilertez, ez? Eta, bueno, ben, e, bat salatu nahi genuen e, apaizi hartza inguruko, ingurun sortu da elkarte fantasma baten inguruen, ze bertan e, gantxurizketa bazerritaren elkarte baten berri emate behar, baino konturatzegea geha behasekin kontaktun jarritxe, ba, ez inongo, ez da hola inongo ekoiz ekoizpeniken eta bueno, abeltzantza, hartzantza eta eh, produktu ekologikoak saltzeituela adiraztebe, baina gero konturatze gea, ba, ez dula benetan olako inongo elkarterik eh, funtzionatzen eta bueno, horren kontra hori salatu nahi genuke eta batiz bat ba hiru kontsumo talde hauei ba apoio eman eta egiten nahi dien lana ba ipau. Bai. EH <clears throat> bilduren izenean esan ba azkenengo hogeita mar urte hauetan, ez, e, ego euskal herrian e, egon diren ekazaritza politikek, ba, lau, baserreta, lau baserritarretatik hiru desagertarazi egin, egin dituztela, izan ere ba, beste sektore ekonomiko batzuen e, interesak e, nagusitu egin direlako eta hor agerian dago balen sektorearen e, gainbera ikaragarria oharso alde hontan ba, ikusten da beste sektore ekonomikoek bai superportua edo plataforma logistikoa eraiki diren beste hainbat eh, azpiegiturekin batera ba, lurra e, eh, artifizialdu dutela maila e, handi batean eta horretan jarraitzeko asmoa dagoela gainera Eta EH Bildutik ikusten duguna da, ba, paisi hartzako eh, proiektu kolektibo hau, ba, elikadura buru bidean, proiektu interesgarria dela, defendatu beharrekoa dela, eta e, ba, proiektu honekiko dauden erasoak e, ba, gilditu beharra dagoela. Hortikan, ba, bueno, gure babesa ematea paisi hartzako proiektuari. Gero bukatzeko, E, esan eskertzen degula e, etorri diren e, eragile guztiak eta bire batez nahi dugu luzatu urrengo deialdia izango dela larunbatontan larun bat ontan apaizi hartzan eh, herri landak eta kolektiboa burutuko dugu izan ere azken hilabetetan pairatutako erasuen ondorioz e, ezin izan dugu landaketak e, burutu e, erasoien artean e, untxiak askatu egin dituzte e, itxiturak izorratu eta atakak ireki e, ondoan ondoko larretan egoten diren ardiak sartu daite eta horrek inposibilizatu egin du ba, gure landaketak eta ekimen honen bitartez nahi deguna da berrez eskuratu lurroiek e, e, jarraitzeko asmoa daukagula lurroiek e, lan zen eta ba, hoxe, e, deialdi bat e, e, nahi duen oro ba, e, parte hartu dezan e, larun batean e, goizeko amaiketan e, apaizeatzen burutuko dugun e, landaketa herrikoi eta kolektiboan. Eskerrik asko. Ni galdera bat da, astelenean lau zonaketa hau da guztira, epaite gietan, eta astelenean eh, izan zenuten lehenengo epaiketa, ze balorazio egiten duzu, badak bai eh, ez dut, bai hori izizte, egon izizte, egon izizte, egon izizte, egon izizte, egon Daki eh, guna da, fiskala kondutan hartu zuela, salaketa, eta eskatu zuela zigorra, eh erasotza Ez, ez bueno, falta, falta epeketa bazen, baina o sea, eskaera, eskalak entzuen, zigor eskaera, eh mehatxuak eta erasua egindako jendea hoena aurka. Bai. Orduan alde hortatik, bai, bueno, positiboa, bai. balorazio horretan ere eskertu nahi dugu astelenean e, eh, bildu zen eh, jendea eta baita ere pues balio izan duzuela e, komunika, hainbat komunikabideen aurrean zabaltzeko gure gure proiektua eta eraso hiek salatzeko, ez? Eta pizkat Apaizi hartan! Zera Apaiki hartan! dena zorik ez! Apaiki Patxi! Luartza! Utsi pakin Patxi! Luartza! Patxi! Luartza! Patxi! Luartza! Lurra da! Etorkizuna! Lurra da! Etorkizuna! Proyecto A. Aurrera. Proyecto colectivo A. Aurrera. De Casanita Luz Rodríguez Túa.